E aí, Juninho Souza? Não tem jeito, cuzão. Jeito até tem, mas quem disse que nós quer? Mas quem disse que nós quer? Mas quem Patricinha que na quer? favela, com os quebrada se diverte. Patricinha na favela, com os quebrada se diverte. Se diverte. Se diverte. Nós salva no back, ela salva no cat. Nós salva no back. Ela salva no pet, mas salva no back. Ela salva no pet. Patricinha na favela, com os quebrada se diverte. Patricinha na favela, com os quebrada se diverte. Mas salva no back. Ela salva no pet, mas salva no back. Ela salva no pet. Ó oh, que piranha abusada, vem na banca dos quebrada e falou pra vagabundo que ela é moça de casa. Ah, para, eu sei que tu é danada, tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba, tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba, tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba. A bunda dela bateu no chão, estremeceu o quarteirão. Eu tô boladão, eu tô boladão tô boladão com o back na mão. Tô boladão, tô boladão, eu tô boladão com o back na mão. A bunda dela bateu no chão, estremeceu o quarteirão. Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão com o back na mão. Tô boladão, tô boladão, eu tô boladão com o back na mão. E aí novinha, ó. Patricinha na favela, com os quebrada se diverte. Patricinha na favela, com os quebrada se diverte. Se diverte. Nós salva no back, ela salva no cat. Nós salva no back, ela salva no cat. Nós salva no back. Ela salva no pet Patricinha na favela, com os quebrada se diverte Patricinha na favela, com os quebrada se diverte Nós salva no back, ela salva no pet Nós salva no back, ela salva no pet Ó que piranha abusada, vem na banca dos quebrada E falou pra vagabundo que ela é moça de casa Ah, para, eu sei que tu é danada, tu é santinha é nada, tu é piranha das braba, tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba, tu é santinha, é nada, tu é piranha das braba. A bunda dela bateu no chão, estremeceu o quarteirão. Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão com o back na mão boladão, eu tô boladão com o back na mão. A bunda dela bateu no chão, estremeceu o quarteirão. Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão com o back na mão. Tô boladão, tô boladão, eu tô boladão com o back na mão. E aí novinha, ó.